koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Mavi'den herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşam ilk kez uzaktan canlı yayındayız Koyu Mavi'de. Yalnız da değilim. Sevgili Meral Akman bizlerle beraber. Merhaba Meral. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar Koyu Mavi dinleyicileri Meral'in sesini özlemiştir. Uzun zaman birlikte program yaptık. Ee, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'dan gelen telefonda Altuğ Güzeldere ile birlikte e, o kadar güzel bir program yaptılar ki David Crosby ile ilgili e, yarım kalmıştı. E, devam edelim. Sevgili Meral'in engin bilgisinden e, David Crosby'yi anarken faydalanalım. Sevdiğimiz müzikleri birlikte çalalım istedik. David Crosby 9 gün önce 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu akşam da tamamen Meral'in seçkisiyle e, David Crosby'yi anacağız. E, Meral iyi ki geldin. E, seç, seçimine birlikte kulak verelim istiyorum. Senin e, katacağın anekdotlarla, bildiklerinle, kişisel dokunuşlarıyla David Crosby, Meral Akman ve Koyu Mavi'de hep birlikteyiz. Ee, ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Koyu Mavi benim için çok özellikle bir program. Çok sevdiğim, katılmaktan çok büyük keyif aldığım bir program. Tekrar çok teşekkür ederim böyle özel bir insanı e, benimle anmak istediğiniz için. E, umarım e, David Crosby'nin hakkını vermeye devam edebiliriz. E, hafta sonu yaptığımız programda epey bir konuştuk Crosby hakkında. Biraz da çekiştirdik. Bu akşam biraz daha çok müzik çalalım diye istiyorum ama küçük küçük şarkıların hikayelerini anlatmayı da açıkçası çok seviyorum. Göçün izin verirsen ben ilk parçalarımızla başlamak istiyorum. Tabii tabii çok iyi olur. Ee, David Crosby müzik hayatına o zamanlar adı Beef Eaters olan Birds'le başlıyor. E, Bird ise şarkılar yazıyor e, ve grubun açıkçası e, gidişatını değiştiriyor. O zamana kadar oldukça sıradana yakın biraz Beatles taklitçisi bir rock'n'roll grubuyken daha sofistike sözler ve e, daha ağır müziklerle, e, daha rock'a yakın müziklerle e, geliştiriyor grubu. Ancak o kadar da çok sivrilikleri oluyor ki bir süre sonra grup e, yollarını ayırmaya karar veriyor. Crosby ile e, bu da çok iyi oluyor ve bir süper grup olan üçlü olarak başlayıp zaman zaman dörtlü olarak e, devam eden Crosby, Stills and Nash ya da Crosby, Stills, Nash and Young olarak e, David Crosby müzik hayatına, e, rock müzik hayatına e, son dakikalarına kadar devam ediyor. Bu akşamı Birds'te başlayacağız. Ee, The Birds'ın özellikle psychedelic rock'ın ilk örnekleri olarak kabul edilen e, iki parçasını dinleyeceğiz. Her ikisi de e, David Crosby'ye ait sözleri. E, ilki 1966, her ikisi de 1966 tarihli albümler. Bir tanesi Younger Than Yesterday, diğeri de Fifth Dimension.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 E, The Birds grubu ile birlikte e, yaptığı, Birds grubunun bir parçası olarak e, önce Younger'den Yesterday 1966 albümünden Everybody's Been Burned ve ardından da 1966 albümü Fifth Dimension'dan Eight Miles High isimli şarkıları dinledik. Bu ilk şarkıda acı veren mavi bir duvarın ardına saklanmaktan e, söz ediyordu. E, ikinci şarkıda ise e, 8 mil yüksekten e, bakan bir şarkıydı. Aslında bu ikinci şarkının bir transatlantik e, jet uçuşu hakkında yazıldığını önce belirten grup daha sonra belki bir miktar e, uyuşturucu kullanımıyla da bağlantısı olabilir diye bir ufak itirafta da bulunmuştu. Evet. Şimdi e, yine başka gruplarla birlikte yaptığı çalışmaları dinlemeye devam ediyoruz değil mi Meral? E, evet, e, bu bir e, David Crosby çalışması. David Crosby'nin Jefferson Airplane elemanlarıyla yakınlığı, dostluğu bilinen bir durum. Birbirlerinin parçalarını çalıyorlar. bu dinleyeceğimiz parça da e, ipleri koparma aşamasına getiren Crosby ayrılık aşamasına getiren parçalardan bir tanesi. E, parçanın aslında birazcık e, e, açık saçık içerikli olduğu, cinsel içerikli olduğu iddia edilse de e, aslında parçanın içeriği e, bilim kurgu yazarı Heinlein'ın Stranger in a Strange Land, yabancı, yabancı diyarlarda bir yabancı e, eserinden esinlen dini e, söylüyor David Crosby. E, ve şöyle söylüyor, e, Bob Dylan Kerak okurken ben Asimov okuyordum. Böyle bir şey yazmam çok normal. E, dünya dışı bir e, ilişkiden bahsetmek de bence ayıp bir şey değil diyor. E, parçayı ile birlikte kaydedemiyorlar. E, albüme girmiyor Birds için hazırlamış olduğu halde. İlerleyen zamanlarda Crosby, Stills and Nash e, Young'la birlikte de e, bir konser albümünde yer alıyor. Fakat bu parçayı en güzel yorumlayan grup da Jefferson Airplane. E, Jefferson Airplane'in 1968 tarihli Crown of Creation albümünde yer alan parçayı dinliyoruz. Triad. how it will be. Me and afraid, embarrassed too. No one has ever said such a just one answer that comes to me. crazy too. I don't really see why can't we go on as three. Jefferson Airplane'in 1968 albümü Crown of Creation'dandı. Şarkı yazarı David Crosby'di ve bir konuk müzisyen olarak yer alıyordu. Başka konuk müzisyenlerin yanı sıra bu albümde David Crosby. Ve şarkıda e, bilim kurgusal e, temalar vardı ve psikodelik müzik veya asit rock olarak da nitelenebilecek albümün diğer parçalarıyla e, bağlantısı olan çok güzel bir besteydi gerçekten. E, e, albü, parça Robert Heinlein'ın e, şimdi kontrol ettim. Türkçesi yaban diyarlarda bir yabancı olarak çevrilen eserinden alınmış. Parçanın sonlarına doğru duyduğunuz Sister Lovers and Water Brothers da doğrudan e, kitabın içerisinde yer alan göndermelerdi. Bir ee, aşk ben, üçgeni diye ben çevirdim aslında ama e, aslında e, çoğun... Fransız filmlerinde rast geldiğimiz türden bu daha da geniş herhalde. Üçgen, beşgen, sekizgen e, e yani e, <laughs> bilim kurgusal bir tema içine çok güzel oturuyor aslında. E, David Cross bir zaman içerisinde yaptığı her şeyi bir e, mantıklı bir açıklamasını getirmiş. Buna da böyle bir açıklama <laughs> getirmiş. E, <laughs> ama ilk başlarda Burroughs'e kabul edilmemesinin e, sebebi de biraz serbest aşktan fazla serbestçe bahsedilmesiymiş diye dedikodular var. <laughs> evet. E, David Crosby e, böyle böyle Birds'ten yavaş yavaş uzaklaştırılıyor. Birds kendi yoluna gidiyor. Crosby de David Crosby de kendi yolunda devam ediyor. E, bu arada e, yeni grup arkadaşlarıyla yavaş yavaş bir araya gelmeye başlıyor. E, ilk önce Buffalo Springfield'da e, bir fiil müzik yapmakta olan Steven Stills, arkasından da The Hollies'in gitaristi ve solisti Graham Nash ile bir araya geliyorlar. E, ve bir üçlü olarak hatta o dönem için bir süper grup olarak e, bir albüm yapma hazırlıklarına başlıyorlar. Grup elemanları e, parçaları hep beraber yazıyorlar, hep beraber besteliyorlar. E, vokalleri, gitarları paylaşıyorlar. E, ve Crosby, Stills and Nash'in efsanevi 1969 albümü grupla aynı ismi taşıyan Crosby, Stills and Nash piyasaya çıkıyor. Biz bu albümden de iki tane parça dinleyeceğiz. İlk dinleyeceğimiz parça e, Guinevere. Umarım doğru telaffuz ediyorum. Bunu Gülçin beni düzeltirsen çok sevinirim. E, söylesi çok zor bence. <laughs> E, o şey e, Kral Arthur'un baş şövalyesi evet. Sir Lancelot'la e, e, yaş, e, ilişki yaşayan e, kraliçenin ismi hatta Arthur Kral'ın çöküşüne neden oluyor bu evet. ilişki. Evet. Ee, şarkının hikayesi de şöyle. E, Crosby'nin, David Crosby'nin o dönemde hayatında olan kadınlar e, henüz hayatını, yanılmıyorsam henüz hayatını kaybetmemişti. E, Christine, e, yediği Johnny Mitchell diyelim ve e, David Crosby'nin ismini vermek istemediği başka bir e, hanımefendiyle olan üç bu ilişkisinin daha doğrusu hayatına gelen ve e, sevdiği üç kadınla ilgili olarak anlattığı genel olarak da özgürlük ve bağımsızlık üzerine yani özellikle kadının özgürlüğü, bağımsızlığı ve ayakta durması, ayakların üzerinde durması üzerine yazılmış bir parça Günüver. Hemen arkasından da yine aynı albümden e, David Crosby'ye ait bir parça Long Time Gone dinleyeceğiz. Müzik She'd walk down through the garden in the morning after it rained. Peacock wandered aimlessly underneath an orange tree. Why can't she see? like yours, my lady like yours. Late at night, when she thought that no one was watching at all, on the wall. down the slope to the heart. ride through the warm wind down by the bay. Yesterday, seagulls circle endlessly. I sing in silent harmony. We shall be iki David Crosby bestesi dinledik. Crosby, Stills and Nash e, grubu olarak e, önce e, 1969'da kendi ismini taşıyan ilk albümden grubun, e, sonra da yine aynı albümden e, Long Time Gone'u dinledik. İlk dinlediğimiz şarkının adı gönevereydi. E, Long Time Gone e, aslında güzel ve aslında birazcık karanlık e, bir zamanlarına denk gelmiş bir şarkı belki ama yine de umut verici sözlerle bitiyor. Gecenin en karanlık zamanı gün doğmadan hemen önceki saattir diyor. Bugünlerde ihtiyacımız var galiba böyle umut verme ihtimali olan sözlere. Evet, e, David Crosby'nin zaten aslında o dönemlerde çok da fazla aydınlık günleri yokmuş ama e, birazcık geleceği görmüş sanırım. E, temiz yani başına çok daha kötü şeyler gelip e, ama sonunda hayata tutunan e, enteresan Niliş aslında Minhasır gerçekten bence çok takdir edilesi bir karakter David Crosby. Her ne kadar aşağı yukarı bütün grup arkadaşları ona nefret etmişlerse de zaman içerisinde e, etrafındaki ve müzik camiasındaki pek çok insanla da çok iyi ilişkiler içerisinde olmuş. Kendini sevdirmiş bir adam. E, geçen programda da tartıştık. Bir rock müzisyeni gerçekten böyle bir sevgi çiçeği insanlara e, gülücükler dağıtan bir isim olmalı? Yoksa iyi müzik yapıp gönüllerimi fethetmeli diye. E, sanırım Crosby ikinciye e, örneklerden bir tanesi. İzin verirseniz bir küçücük anekdot anlatmak istiyorum. E, David Crosby'nin bütün vücudu iflas etmiş olmasına rağmen e, David Crosby'nin sesi hiç bozulmuyor. E, soruyorlar nasıl oldu yani bu çocuk çocuk su sesi bu yaşa kadar nasıl sakladınız diyor. Diyorlar ki kendimi e, öldürmek için, kendimi mahvetmek için elimden geleni yaptım. Tabii sesimi de. Ama iyi bir şey yapmışım ki hayatım boyunca hiç sigara içmedim diyor. E, güzel sesinde sigara içmemesine bağlaması e, tam evet. köşeye yakışır bir <laughs> <laughs> hikaye olmuş. Ee, sıradaki albüm 1970 tarihli Deja Vu albümünden. E, Vu albümü Crosby, Stills, Nash and Young'ın ilk albümü. E, Neil Young'ın gruba katılmasıyla bütün eleştirmenler ortak bir ses çıkartıyorlar ve e, gerçekten bir mucizeyle karşı karşıyayız diyorlar. Gelmiş geçmiş en iyi şarkılar, en güzel parçalar e, bu albümde bütün rock dünyası e, bu süper grupla çalkalanmalı diyorlar. E, Dejavu gerçekten çok güzel bir albüm. E, çok da e, önemli iki tane e, konuk sanatçısı var. Albümde davulcu e, Dallas Taylor ve e, basçı Greg Reeves'in yanında Jerry Garcia e, Unutulmaz Teach Your Children'da e, çelik gitar çalıyor, pedal çelik gitar çalıyor. E, ve şimdi dinleyeceğimiz albümle aynı adı taşıyan Deja Vu albümünde de Loving Spoonful'un e, lideri John Sebastian e, armonika çalıyor. Crosby, Stills, Nash and Young dinliyoruz. Deja Vu. Crosby, Stills, Nash Young'ın birlikte ilk albümleri 1970'te çıkan Deja Vu'den e, aynı isimli şarkıyı dinledik. David Crosby bestesiydi e, ana vokalde de kendisi vardı. Bu albümle ilgili e, Graham Nash bir söyleşi de e, bu albümdeki ruh halimiz çok e, pek iyi değildi. Çünkü hem ben hem Stephen, Steven Stills hem de e, ikimiz de sevdiklerimizden ayrılmıştık. E, David Crosby'nin de e, çok sevdiği Kristin hayata veda etmişti diyor. E, ve bu albüm büyük bir başarı kazanmış. Bu kazandığı büyük başarıdan sonra hem Neil Young After the Gold Rush'ı çıkarmış. Hem Steven Stills kendi ismini taşıyan ilk solo albümünü çıkarmış. E, David Crosby de e, If I Could Only Remember My Name'i çıkarmış. Graham Nash ise Songs for Beginners'ı çıkarmış. Evet, grup elemanları arka arkaya solo albümlerini çıkartmış ve hepsi de çok başarılı olmuşlar e, çıkarttıkları albümlerle. Yani e, süper grup e, süper grup adını e, hak etmişler elemanlar teker teker. E, biz bu akşam If I Could Only Remember My Name albümünden Laughing isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Laughing'de David Crosby, e, George Harrison'ın o dönemlerde Hindistan'a yaptığı e, gezilerden ve öğretilerden etkilenmesinden etkilenerek yazmış bu parçayı. E, sanatçının Albümü zaten bir yıldızlar geçidi. E, bu parçanın özelinde de e, gitarlarda Graham Nash, yine e, çelik gitarda Jerry Garcia, e, bas gitarda Phil Lesh, davulda Bill Kreutzmann ve vokallerde, geri vokallerde Johnny Mitchell yer alıyor. David Crosby dinliyoruz, Laughing. I met a man who said he knew a man who knew what was going on. I was mistaken. was mistaken. Only reflections of a shadow. Nothing, e, David Crosby'nin 1971'de çıkan e, If I Could Only Remember My Name isimli ilk solo albümündendi. Kendi bestesiydi. David Crosby, Graham Nash e, ve Johnny Mitchell'la birlikte vokal yaptı. Ve <laughs> şimdi de evet. bir şarkıya geçiyoruz. Şimdi bir sonraki şarkılara geçelim. Bir mi? parça arka arkaya dinleyeceğiz. E, ilk dinleyeceğimiz parça Crosby, Stills Nash yine e, Neil Young gruptan e, bir süreliğine ayrılıyor ve e, grubun yanılmıyorsam 5. albümlerinde e, albümlerini Neil Young olmadan çıkartıyorlar. CSM diye isimlendiriyorlar albümü. E, albümden dinleyeceğimiz parça Shallow Captain, e, David Crosby'nin e, bestesi. David Crosby'nin denizciliği ve denizi çok sevmesiyle ilgili bir parça. E, o daha doğrusu ilerleyen dönemlerde Wooden Ships ile karşılaştırılıyor parça ama e, Crosby genel olarak diyor ki bu e, Wooden Ships gibi karanlık bir parça değil ama e, kaptanın kim olduğunu, dümenin kim dümeni kimin tuttuğunu sorguladığım bir parça. Bu parçayı çok severek yaptım ve bitip söyledikten sonra da kendimle gurur duydum e, diyor David Crosby. Besteyi ee, galiba e, piyanoyu çalan Craig Dorch ile birlikte yapmış evet, David Crosby. Evet, evet, evet, evet kesinlikle öyle. Ee, bir sonraki şarkı da Things We Do For Love e, Lighthouse albümünden e, sanat David Crosby'nin 2016 tarihli bir albümü e, artık temizlendiği e, karaciğer naklini yaptığı, e, hayatını kendince bir düzene soktuğu, oğlunu bulduğu, oğluyla birlikte müzik yapmaya başladığı ve sakince bir hayat yaşamaya başladığı dönemlerden e, bir albüm. E, albümden dinleyeceğimiz parça Things We Do For Love. E, bu albümde ve bu parçada e, David Crosby'ye Snarky Puppies elemanları eşlik etmişler. Michael Lee de bu parçada vokallerde David Crosby ile birlikte olacak. Besteyi İki de parça birlikte dinliyoruz. yapmışlar galiba değil mi? Besteyi de beraber evet. yapmışlar evet. İki parça dinliyoruz. İlk önce 1977 tarihli Crosby, Stills and Nash albümünden Shadow Captain hemen arkasından da Crosby'nin solo albümü Lighthouse'dan Things We Do For Love. Thank you. some lover steal your heart? Things We Do for Love dinleyeceğiz şimdi. E, Lighthouse albümünden 2016'da çıkan Daha sonra da bir şarkı daha var. Ee, çalmayı arzu ettiğimiz umarız vakit yetişir. Şimdi Things We Do For Love. About a dream she had One of those ones that faded so fast, you knew it was bad. She dreams that she's losing you. I guess it's time. There's only so much time. Reaching through fear that's holding her here. These are the things. to just find We Do For Love, David Crosby'nin 2016'da çıkan Lighthouse isimli albümündendi. E, bu akşam e, Meral Akman'la birlikte e, Koyu Mavi'de e, 9 gün önce 82 yaşında hayata veda eden David Crosby'nin kendi bestelediği veya ortaklaşa bestelediği şarkılarla, çeşitli gruplarla birlikte veya solo olarak e, seslendirdiği şarkıları dinledik. Son bir şarkıyla e, veda edeceğiz. E, çok teşekkür ederim Meral yeniden Koyu Mavi'de birlikte olduğumuz için. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için, böyle güzel bir programı paylaştığın için Gülçin. Ee, çok fazla lafı uzatmamaya çalışaraktan e, David Crosby'nin 2021 tarihli e, son albümünden bir parça dinleyeceğiz. E, albümden dinleyeceğimiz parça River Rise. E, buradaki iki güzellik var bu albümde. E, albümün kapağındaki David Crosby portresini John Baez çizmiş. E, ve dinleyeceğimiz River Rise parçasında da sanatçıya Michael McDonald, e, Steely Dan ve e, Doobie Brothers'tan tanıdığımız Michael McDonald eşlik etmiş. Ee, ben hepinize iyi geceler diliyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bu akşam e, teknik masada Andrei Gritsku bize yardımcı oldu. Emine Zeynep Tekeli ve Doğan Tekeli de program destekçilerimizdi. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Haftaya buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar. It's light in California. voices are speaking low, and the wheels line up, point the direction they wanna go. The cold is hanging on now, the heat will be here soon, and those same old thoughts coming back around like a black moon. Let the river rise open up the skies. Not gonna wash away. Let the walls come down, turn around into a fortress. Let Koyu Mavi Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun